The denial of human dignity in Iran is an outrage that deserves the condemnation of all مسئله حقوق بشر افسانه است به نظر آمریکایی‌ها میدانن که دروغ میدانن که دروغ هر کسی دیگه ای درباره حقوق بشر حرف بزنه آمریکایی‌ها حق ندارن درباره حقوق بشر حرف بزنه Why do people have the right to live free from fear e, but not اون وقتی که افغانستان را اشغال میکردن غیر از حالا بمبی که سر مردم ریختند و فجایعی که در شهرها ایجاد کردن در شمال افغانستان در یک زندان جمع کثیری زندانی را به رگبار بستن و قتل عام کردن خبرش هم در دنیا پیچید از اول جنگ افغانستان میزنن با بم یک جمعیتی رو تارمار میکنن بعد میگن ببخشید اشتباه کردیم با ببخشید اشتباه کردیم جنایت ها پاک میشه چقدر اتفاق افتاد این حادثه که هواپیماهای آمریکایی کاروانهای عروسی رو در افغانستان به خاک و خون کشیدن در طول این چند سال بارها و بارها اتفاق افتاد ده ها نفر در هر حادثه ای کشته شدن مردمی که در یه عروسی شرکت کرده بودن ما افسر آمریکایی با وقاحت تمام میگه ما دنبال طالبان هستیم هر جا طالبان رو پیدا کنیم میزنیم به عروسی مردم چه کار دارید به زندگی مردم چه کار دارید در هرات یکی از این حوادث رو به وجود آوردن بیش از 100 نفر کشته شدن که 50 تاشون کودکان بودن اینا اسم حقوق بشر میارن ما مدعی هستیم ما از اونا سوال میکنیم ما گریبان آنها رو میگیریم در پیشگاه دادگاه افکار عمومی دنیا و اونا جوابی ندارن جوابی ندارن جوابی ندارن